sami, niečo máme pri opakovaní pravidelné, iné na preskáčku a aj tu možno hovoriť o pestrosti, ktorá sa dala očakávať, pretože po lete opäť prišla jeseň, po útorku streda, po poslednom septembrovom dni ten úvodný októbrový a po časovom znamení aj vstup do ďalšieho pokračovania Petrolejky, pri ktorej sledovaní vás vítá z Banskej Bystrice aj tento raz zdraví Peter Kršiak. Niečo máme dané, niečo nám je súdené, zvyšku hovoríme náhoda a pritom by nám v pohode mohlo postačiť slovičko život, lebo sú momenty, na ktorých sme dlhodobo pracovali a že nedopadli podľa nás tak to už je zase práca aj tých druhých, lebo aj oni na niečom pracovali. Hlavné bolo absolvovať to bez tzv. straty kvetinky, pretože hneď na druhý deň prichádza možnosť ďalšia a takto sa nám to tu opakuje až po definitívu. No a záhadou je aj obsah tých e, najbližších dvoch hodín. Našťastie odrvivej väčšine toho, čo je pred nami, netušíme. Ale pokiaľ zostanete snáď, to pre vás bude v niečom aj osožné. Tak nech sa vám príjemne počúva. Thank you. jen jen pro tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede. A bych pro ní dělal to, co pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe a pro nic víc jsem nežil než pro tebe. A co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. A co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Zpívám už jen a jen pro tebe, pro tebe. snad zapomenu příští den už na tebe, na tebe. jestli se mi to povede každé nesmere, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe, chci, aby hrobku hodil do tebe. A deset minut na to hned já beru svojí kledu zpět, já beru svojí kledu zpátky na sebe jde deset minut na to hned, já beru svojí kledbu zpět, já beru svojí kledbu zpátky na sebe. jen a jen pro tebe příští den už na tebe. Na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc, tak žádná víc už nesvede. abych pro ní dělal to, co pro tebe. No, tak toto je asi úvod, ktorý sa aj dal očakávať. Mesto Plzeň dalo tej svojho času československej hudobnej scéne určite toho viac, ale dve výrazné postavy sa spájajú práve s 1. oktobrovým dňom. Jedna nás žial pred šiestimi rokmi opustila ní sa ešte dostaneme aj v tomto úvodnom prehľade. Tá druhá prišla na svet v 90, e, pred 94 rokmi, v roku 1931. No a toto bol hlas, ktorý snáď tí, ktorí sa okolo tej pesničkovej tvorby v krajinách českých a slovenských aspoň trošku obtreli, tak museli ľahko identifikovať. Ono aj tých e, postov, s ktorými sa toto meno spája, je toľko, že by sme si už len s tým vystačili na dlho spevák, skladateľ, textár, herec, dramatik, spisovateľ a všetko možné. Hlavne jedna z popredných osobností českej, aj dá sa povedať, že slovenskej údobnej a divadelnej scény, lebo istý čas to bolo naozaj spojené výrazne. Stačí ale samozrejme povedať meno, priezvisko Jiří Suchý, ktorého celoživotná dráha je spojená s hudobným divadlom Semafor. Od roku 1936 to mal nejakých 5 rôčkov, už je z neho Pražák. No a od 55. hráva na banjo, spieva. Bolo to z počiatku v skupine Akord Klub Viktora Sodomu staršieho v pražskej Redute. V roku 1958 to mal 27, zakladal alebo bol spoluzakladateľom divadla na Zábradlí. No a prvou premiérou bolo už v tom istom roku v decembri dielo, taký kabaret Kdyby tisíc klarinetu, podľa ktorého potom o 6 rokov neskôr točil režisér Vladimír Svitáček aj tú legendárnu filmovú komédiu. V roku 1957 sa zoznámil s Jiřím Šlitrom. Po roku účinkovania v divadle na Zábradlí založili spolu hudobné divadlo Semafor, sedm malých forem. No a prvou premiérou tam zase bola 30. októbra 1959 komédia Človek z púdy, z ktorej je teda aj legendárny to popevok včera nedele byla. No a po odchode Jiřího Šlitra v decembri 1969 sa spolupracovníkom stal hlavne kapelník orchestra semaforu Ferdinand Havlík a hlavným javiskovým partnerom zase Jitka Molavcová. A tých hier samozrejme je neúrekom. Sú tu aj také nenápadnejšie veci v jeho životnom príbehu, ehm, ako zbierky, staré prilby, nejaké pohľadnice, ehm, spomienkové lyžičky, mince, obrázky z rôznych e, pútí, staré fotografie, záznamy komikov, či už na 16 mm filmoch alebo DVDčkách, ich hlasy na fonografických valčekoch, na starých platniach, ale aj na LP, CD a DVD nosičoch, e, rovnako muzikály, rôzne iné kuriozity, ako sú figurky vojačikov, s akými sa hrával, keď mal iba 7 rokov, ešte v čase mobilizácie. Na nich získaval aj svoje prvé vlastenecké cítenie a zbiera tiež miniatúrne modely dvojploštníkov, ktoré obdivoval už v čase svojho detstva. Mnohí obdivujú zase pesničky, ktorými dokázal zaujať, tak ako to bolo aj blues pro tebe hneď takto v úvode, ale z jeho strany dnes iba jedna nahrávka, to životné jubileum ďalšie a verme, že teda si ho aj pri plnom zdraví bude mať možnosť užiť, tak to tu budeme mať presne o rok, tiež toho 1. októbra, ktorý máme aktuálne v kalendári. Začína sa nám 10. mesiac s maximálnym počtom dní, 31. V pôvodnom rímskom kalendári to bol 8. mesiac, preto aj latinský okto, čiže 8. V roku kým ešte teda neboli zaradené do kalendára januára, február. Bol to mesiac, e, v ktorom obyčajne končievali vojenské výpravy, preto jedným z hlavných sviatkov bolo tzv. armilustrium, čiže čistenie zbraní a ich ukladanie do chrámu. Názov mesiaca už zostal, aj keď teda po zaradení ďalších dvoch mesiacov na začiatok roka už všetko s tým poradovým číslom nejak extra nesúhlasilo. Tiež je to e, mesiac e, zdravých zubov, mesiac úcty k starším, no a máme tu aj rôzne medzinárodné dni a to si tiež všetko ešte pripomenieme. Meninový oslávenec na Slovensku, tým je Arnold, aktuálne meno nemeckého pôvodu vo voľnom preklade významovo Orlí vládca alebo silný ako orol. Českej republike oslavuje Igor, majiteľ mužského mena škandinávského pôvodu. Ide po, o poruštenú verziu mena Ivar a vzniklo zo staroislandského Ingvar. Vykladá sa ako hliadkujúci, respektíve boh plodnosti. I toto sa s tým dá spojiť. My si na rôznych Igorov z rôznych oblastí ešte posvietime, ale teraz to bude návrat aj k druhému oktobrovému dňu a spomienka na ďalšiu neprehliadnutelnú postavičku, v tomto prípade rodáka z mesta Hradec Králové, bol ročníkom 1933 a považovaný za popredného interpreta swingovej hudby v našich zemepisných šírkach. Tu zase snať stačí povedať Karel Hála a tiež by sa ešte mohlo niekomu vybaviť hoci teda už spomíname od 6. júla 2008, keď zomrel ako 74-ročný na následky zranenia hlavy, ktorú sa mu stala, alebo toto sa mu stalo doma pri páde zo schodov. No, my si ho vypočujeme v nahrávke, e, ktorá má už tiež nejaký ten piatok a vznikla ešte v roku 1968 autormi Miroslav Hanák a Ronald Kraus a dostala názov Budu hledat dál. Bez koruny král je bez šaláže mříž. Já nebyl principál. A ty to dobře víš, teď mám plnou číš, tebe vítr zvál a já jdu hledat dál. Mé kroky budou zvídavé a nebudou už tvé, až ozvoní můj čas, vymažu tvůj hlas a budu hledat dál. já budu hledat dál. Bez rukávu plášť je bez plamínku dým. Teď jdeme každý zvlášť a bez žalu, co s ním. Teď už si říkat vím, že jsem neprohrál a tak jdu hledat dál. Mé kroky budú zvím, hlas, vymažu tvůj hlas a budu hledat dál. Mé kroky budou zvídavé a nebudu už hlídat tvé, až ozvoní můj čas, vymažu tvůj hlas a budu hledat dál. Já budu hledat dál. našťastie veľmi hľadať nemusíme a vždy sa nejaká pesnička objaví. V prípade Karla Hálu zostalo ich tu tiež požehnanie. Svojho času začínal ako muzikálový a operný spevák ešte v armádnej opere. To mal 20 rokov, dva roky neskôr bol členom štátneho divadla v Karlíne, potom aj divadla ABC od 57. spolupracoval s viacerými poprednými orchestrami, medzi nimi to bol aj orchester Karla Vlacha alebo Karla Krautgartnera. No a v decembri 62 nahral dueto s Ladislavom Bezubkom prvý hit s názvom Ona je krásna, jak štestí. No a v 65. prišiel do novoutvoreného hudobného divadla Apollo ktoré založili bratia Štajdlovci s Karlom Gotom, no a z éry tohto divadla pochádza aj hitovka Dívka Toulavá, ktorú točil aj s Jiřím Kysielkom, aj s Karlom Gotom, no a od 67. bol potom členom divadla Rokoko, natočil viacero známych, hlavne zahraničných prevzatých titulov s českými textami, Dej mi pár okovů, Chci zapomenúť, to sú pesničky z repertoáru Reja Charlesa, Hádej Matildo, Môj otče náš, Dej mi pár okovú. Našlo by sa toho dosť. Možno táto pesnička nepatrila úplne medzi tú topku, ale je fajn sa snáď obzrieť aj trošku iným smerom, aby sme sa veľmi neopakovali. Inak od 70 rokov bol tiež Karel Hála stálym hosťom televíznych a rozhlasových zábavných programov a mal možnosť teda eh, ponúkať aj piesne takýmto spôsobom. Po ňom siahneme už po tých, ktorí nás v týchto termínoch opúšťali, ale než sa dopracujeme k prvému a určite veľmi výraznému menu, tak si poďme teda zrekapitulovať 1. október, čo sa týka tých medzinárodných dní a svetových. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 1. október za Medzinárodný deň starších osôb v jednej zo svojich rezolúcií ešte zo 14. decembra roku 1990. Išlo o krok e, v súlade s takými iniciatívami OSN, ako bol Medzinárodný akčný plán o starnutí. Delegáti Svetového zhromaždenia ho prijali v roku 1982 a v tom istom roku ho schválilo aj valné zhromaždenie a je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom. No, ale tiež to má svoje hranice, Ďalej tu máme Medzinárodný deň hudby, to my v pohode naplníme. Ten bol vyhlásený v roku 1974, podporovaný organizáciou UNESCO a Medzinárodnou hudobnou radou. Cieľom je propagovať a lepšie poznávať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi <laughs> a vzájomne uznať aj estetické hodnoty. Samozrejme, že kultúra sa teraz tvorí iba na vybraných miestach. Svetový deň vegetariánov, to si ešte dnes môžeme rozobrať, ale v inom bloku. Ten sa oslavuje od roku 1978, keď ho vyhlásila Medzinárodná vegetariánska únia. Na tom zo svojich e, ďalších zasadnutí, vtedy to bolo v Dili, a obsah životného príbehu vegetariánov mnohí vedia, prijímajú bezmesitú stravu, zo živočišných produktov konzumujú len mlieko, syry, jogurty a vajíčka. Dôležité je, aby svoj jedálniček obohatili o špecifické zdroje vápnika, bielkovín, minerálov, stopových prvkov, ktoré ponúka mesitá strava a tento deň je aj príležitosťou na zmenu v jedálnom lístku založenom na zeleninovej báze, aj keď na sklonku leta už to nebude také jednoduché. No, lepšie sa to zelená od jary. Svetový deň ľudských sídiel, ten bol vyhlásený pred 40 rokmi Organizáciou spojených národov. To hlavnou myšlienkou je zase premyšľať o stave ľudských sídiel, preskúmať problémy rýchlej urbanizácie a vplyv na životné prostredie, život ľudí. Každý človek by mal mať právo teda na primerané prístrešie, na svoju krabicu, na slušné životné prostredie, čistú vodu, kanalizáciu, dopravu, ener elektrickú energiu a, a tak ďalej a tak ďalej, ale zase je to všetko krásne na papieri. To, že pomaličky panelákom končí životnosť, to sa zatiaľ nerieši, ale snáď sa to nezačne až v čase, keď sa prvý z nich začne skláňať niekde k zemi. Svetový deň architektúry, to je zase od roku 1996, vyhlásené Medzinárodným zväzom architektov a venovaný architektom na celej planéte, ich partnerom, klientom, nadšencom architektúry. Každý z nich má povinnosť vytvárať aj energeticky účinné projekty, diela a prispieť aj k ochrane prírodných zdrojov, ale stále je to o tom, že e, častokrát e, riešime ochranu prírody takým spôsobom, že e, zanedbávame určité veci a preferujeme len jednu časť e, riešení problémov a na tú druhú, lebo nám to nevyhovuje, sa až tak nezameriavame. Medzinárodný deň nájomníkov, to je v podstate niečo, čo s tým e, úzko súvisí. Tam je zase hlavným cieľom upozorniť na práva, ale aj povinnosti samozrejme, potreby a prínosy pre najímateľov a nájomníkov. To sa spomína od roku 1986. No a aby toho nebolo málo, tak máme tu Medzinárodný deň lekárov, e, Medzinárodný deň kávy, to sa oslavuje v Japonsku, v Číne zase majú štátny sviatok Čínskej ľudovej republiky, Potom čo to teda vyhlásil Mao Tse-tung na námestí Tiananmen v Pekingu a ešte jedna vec, Svetový deň cyklistiky, tiež by sa to asi lepšie oslavovalo niekedy v lete, už je aktuálne trošku chladno a ešte bude chladnejšie. Ono sa nám už samozrejme všetko sklápa pomaličky k zimnému obdobiu. No, tak to by snáď aj stačilo pre túto chvíľočku. Tie udalosti a jednotlivci to ešte postupne priestor dostane. Čo sa ale týka pesničky, tak e, ten 2. oktobrový deň, rok 2013, ten nás pripravil o jedného z najvýraznejších majstrov svojho remesla, v tomto prípade textárskej práce, bol aj skladateľom, aj multiinstrumentalistom, príležitostne si aj zaspieval, zahral, zamoderoval a stal sa jednou z popredných osobností českej country a populárnej hudby a plodná bola predovšetkým jeho dlhoročná spolupráca s Michalom Tučným, ale postavil repertoár aj ďalším interpretom, ako boli a sú teda dnes e, Lenka Filipová, Petr Spálený alebo skupina Olympik, pretože ide o Zdeňka Rytířa, na ktorého si zaspomíname v podstate už v čase, keď je to 12 rokov od odchodu a ja si dovolím siahnuť po skupine Olympic, aby sme si pripomenuli trilógiu. To bola e, zostava albumov Prázdniny na zemi, ulice a laboratoř. Siahneme potom prostrednom. No a z neho by tu dnes snáď mohol byť takým ideálnym reprezentantom e, titul, ktorý aj na koncertoch slávil celkom slušné úspechy. Pesnička, e, ktorá je tiež nazývaná pod titulom Ohlédnutí ale inak oficiálne teda nazvaná Každý den. Takže album ulice Petr Janda, Zdeněk Rytíř ako autory a pripojený Mirek Berka, Milan Broum a Petr Hejduk v tom čase. to je pesnička, ktorá bola už predposlednou na albume s názvom Ulice a predposlednou aj z tej úvodnej štvorice pesničiek, ktoré sú takými tak trošku aklimatizačnými do Petrolegy ako takej, ktorá bude dnes postavená na iných predovšetkým, lebo dnes si 55. narodeniny práve 1. októbra pripomína Ilona Čáková. No a o dva dní tu budeme mať 50. výročie odchodu Evy Kostolániovej, takže práve tieto dve dámy nám vyplnia najpodstatnejšiu pasáž. No a keďže tu máme aj ten deň cyklistiky, tak v rámci trikolóry si dovolím povytiahnuť práve tri bicyklové pesničky. Kto sa objaví, to až v čase, keď e, budeme teda už šliapať do pedálov. V tejto chvíli to bolo o spomienke na Zdenka Rytířa, ktorý bol rodákom z mesta Tábor, ročník 1944, po maturite na gymnáziu potom študoval angličtinu a japonštinu na Karlovej univerzite, ale štúdium potom z osobných dôvodov už nedokončil, ale popri štúdiu písal poéziu a hral už v niekoľkých kapelách na basgitaru, na fokáciu harmoniku a profesionálne sa začal venovať textávaniu ako člen skupiny Mephisto, jeho texty potom spievali mnohí, nielen tí spomínaní, ešte treba dodať samozrejme aj Vaškanecká rá, ktorý tam má tiež toho, Neurekom, zaspievali si Marta Kubišová, Marie Rotrova, e, Jirka Korn, Helena Vondráčková, Iveta Bartošová s Petrom Sepešim, Hanna Zagorová, Hanna Hegerová, Eva Pilarová. Takto by sa dalo pokračovať naozaj neuveriteľne dlho. Napokon aj Karel Gott, však kto by nepoznal zvonky štestí, to musím zvládnout sám, alebo čielku máju. To sú len tri z tých mnohých pesničiek. No ale keďže dnes je to 6. výročie odchodu Karla Gota, tak tá nasledujúca pesnička samozrejme nemôže byť od nikoho iného. K tomu sa prepracujeme cez e, už teda prvé udalosti, ktoré nám aktuálny termín ponúka a začať možno na sklonku 15. storočia, keď e, snem Českého kráľovstva vydal uznesenie, od ktorého sme nedávno nemali veľmi ďaleko. Písal sa ale rok 1487. No a v tom uznesení bolo popisované to, že kto opustí panstvo bez vedomia vrchnosti, tak bude postihnutý. To sa týkalo samozrejme poddaných. Vrchnosť tá už mohla pendlovať, ako sa jej zachcelo. Jacques Cartier ako objaviteľ Montrealu bol zapísaný. Je tu také malé výročie, keďže sa to stalo v roku 1535. No a dnes je to, alebo malo by byť, druhé najväčšie mesto v Kanade. Montreal a aj najväčšie me mesto provincie zvanej Quebec v roku 1828 ako prvý novodobý poisťovací ústav začala v Prahe pôsobiť Česká vzájemná poisťovna. V 1869 sa v Rakúsko-Uhorsku začali posielať prvé pohľadnice a v roku 1880 americký vynálezca Thomas Alva Edison založil prvú továreň na výrobu žiaroviek niekde v New Jersey v štáte. No a odvtedy nám už svitlo aj na lepšie časy, ale stále sme sa ich ešte ako si nedočkali, ale dočkáme sa teda spomienky na Karla Gota. Dnes to bude v nahrávke, e, ktorá vznikla v máji roku 1976. V tomto prípade teda spolupracoval s iným velikánom textárskej činnosti, so Zdeňkom Borovcom, ktorý mu pretextoval do češtiny, respektíve otextoval mu ďalší z kúskov dovezených zo zahraničia. My si snáď len môžeme povedať, že v tom 76. toho postihal opäť naozaj dosť. Keď sa pozrieme do tohto obdobia, tak zistíme, že ehm, došlo na 35 koncertov v nemecky hovoriacich krajinách e, západnej Európy pred 70 tisíc divákmi a tiež na turné po Sovietskom zveze. poprvýkrát si zaspieval aj v Gruzínsku a Polidor mu vydal celkovo 7 albumov a pokiaľ ide o pesničku Má touha má dvě křídla, tá zazněla vo filme Jezdec Formule Risk, ale toto nebude dnes našim stredobodom pozornosti. My si doprajeme toho viac, pretože viac je aj názov nasledujúcej skladby. žli udrží tvá tlaň a pěst víc než do uzlíku svážeš snad. Víc jsem ti lásky dál, než má se dát. Víc než jen zpropitné a víc než je nezbytné, zde ber, dokud dál utrácej, když já to platím. Já víc než marnotratně mám tě rád. Víc jsem ti lásky dál než má se dát. Víc nežli pozná si z mých gest, ještě víc než vyčteš z hvězd, mnohem víc než můžeš nést. ztrácej, když já to platím. Já víc než marnotratně mám tě rád. Víc jsem ti lásky dal, než má se dát. Víc nežli pozná se z mých gest, ještě víc než vyčteš z hvězd, mnohem víc než můžeš nést. než můžeš nést. Mnohem víc, než můžeš nést. Áno, oveľa viac by sa toho dalo ešte pospomínať. Aj to, že Suprafon vtedy vydal album Karel Gott 76 tiež došlo na soundtrack k filmu Romance za korunu a dvojalbum, čo sa týka piesní z televízneho seriálu spívá Karel Gott, takže majitelia jednotlivých titulov plesali nadšením, že toho majú stále viac a viac a viac. Aj on teda tlieskal hlavne tomu, keď mu v Sovietskom zveze usporiadatelia splnili želanie a po 14 rokoch si mohol v tom spomínanom Gruzínsku poprvýkrát zaspievať po 14 rokoch, čo Sovietský zväz navštevoval. Rozprávať o Karlovi Gotovi, ktorý teda prežil 80 rokov trvajúci životný príbeh, to by nám tu mohlo zaplniť dlhé minúty, hodiny, dni a týždne aj mesiace. Predsa len e, tých e, niekoľko desiatok miliónov hudobných nosičov s jeho nahrávkami, ktoré sa popredali v rokoch 1965 až 2019 a stále to pokračuje, tak e, toto z neho urobilo najúspešnejšieho českého interpreta všetkých čias. Vydal celkovo 293 solových albumov na domácej scéne aj v zahraničí a zaspieval si teda nielen po česky či po slovensky, ale aj po nemecky samozrejme logicky po latinsky, po anglicky, maďarsky, taliansky a aj po rusky to tiež sa dajú dohľadať a plus ďalšie a ďalšie, ďalšie jazyky. V anketách toho pozbíral tiež dosť v rámci mm, toho československého, respektíve českého slávika. Tam bolo, e, mám pocit, že 49 e, tých najcennejších titulov a tiež 120 televíznych ocenení, 32 zlatých platní, jednu diamantovú, dve ceny Andel, Andela. Opakovane sa umiestňoval na popredných priečkach eh, rôznych hitparád v rámci predajnosti. Mal takú dominantnú pozíciu, že v podstate bol bezkonkurenčný a zostal. Asi ťažko sa k nemu niekto priblíži, aj z tých nastupujúcich interpretov celkovo naspieval približne 2,5 eh, tisícky pesničiek a spolupracoval aj s mnohými ďalšími umelcami. Patrí medzi 5 najpredávanejších interpretov v histórii nemeckej hudby a jeho najpredávanejší album Platňa Karel Gott, ktorá bola naspievaná v ruštine. Keď niečo dáte na trh v takejto krajine a má to dostatočnú propagáciu, no tak potom je to nádhera. Mnohí snívajú o úspechu v Číne. Tam keby sa po vás vrhli tak to už potom ste za vodou a nemusíte nič riešiť. No, my ešte samozrejme nie sme ďaleko, aj keď už čas pokročil celkom slušne, tak sa poďme pozrieť na základné udalosti, ktoré nám 1. oktobrový deň postavil do cesty, pokiaľ ide o prvú polovičku 20. storočia, a je celkom košatá, v roku 1900 slávnostne otvorili meskú knižnicu Slobodného kráľovského mesta Bratislava v budove bývalého stavovského snemu. Dnes by to mala byť meská knižnica so sídlom v Klariskej ulici. V roku 1904 začali vychádzať slovenské robotnícke noviny. Bol to mesačník sociálnych demokratov, ktorý vychádzal 5 rokov, potom sa zlúčil s časopisom Napred a vznikol týždenník s názvom Robotnícke noviny. V 1908 americký konštruktér Henry Ford predstavil model T, jeden z najúspešnejších a najpredávanejších typov automobilov. Opäť nás to ťahá aj do Sovietskeho zväzu. V roku 1928 sa tam začala 5-ročnica zameraná na vzrast priemyslu a kolektivizáciu polnohospodárstva, ale trošku sa môžeme zdržať pri udalosti z roku nasledujúceho, keď bol e, zavedený tzv. sovietský revolučný kalendár s 12 mesiacmi po 30 dňoch. Snažili sa nejakú novinku zaviesť e, do praxe a používal sa až do roku 1940. No ono to má svoju históriu. Krátko po ruskej revolúcii zrušil Vladimír Ilič Lenin dekrétom používanie juliánskeho kalendára zaviedol gregoriánsky. Zmena bola e, uskutočnená aj tak, že vypustili dni od 1. do 13. februára 1918 a po 30. januári nasledoval hneď 14. február a to ste nepili, pričom v Rusku sa zvyklo a môže byť, že dodnes sú tam takéto tradície 1. oktobra 1929 bola zavedená nová verzia sovietského kalendára a v tomto kalendári bolo 12 mesiacov po 30 dňoch a ten zvyšok tak 5 dní to boli sviatky bez príslušnosti k akémukoľvek týždňu alebo mesiacu. No a tieto sviatky to boli Leninov deň, ktorý bol stanovený na deň po 30. januári, potom to boli dní pracujúcich, čiže dva dní po 30. apríli. Dva dní boli priemyselnými dňami po 7. novembri a v priestupnom roku bol priestupný deň hneď po 30. februári. Išlo o to, že ešte zrušili 7-denný týždeň a nahradili ho 5-dňovým týždňom, takzvanými 5-dňovkami. No a zároveň bola zrušená nedela ako kresťanský deň voľna. Namiesto toho boli všetci pracujúci rozdelení do piatich skupín. Bola žltá, ružová, červená, modrá a zelená a každá skupina mala jeden z piatich dní nového týždňa voľný. Cieľom bolo zvýšiť výkonnosť priemyslu zrušením prestávky v práci počas voľného dňa. Napriek tomu mali pracujúci s použitím nového kalendára, že mali viac dní voľna, nebo jeden deň z piatich na miesto jedného dňa zo siedmich, tak ono sa to nestretlo, tento nový systém s kladnou odozvou, lebo rozdelenie ľudí do piatich skupín robilo problém e, v rodinách a aj v rámci sociálneho života. Si predstavte, že vaša manželka, váš manžel má iný deň voľný ako vy a už potom je to naozaj komplikované. No a predpokladané zvýšenie efektívnosti sa tiež v praxi neprejavilo. Ukázalo sa, že aj v tomto období sa predsa len používal viac gregoriánsky kalendár, lebo napríklad podľa tlače sovietskej pravdy bolo vidieť, že v roku 1930 a 31 mal február iba tých 28 dní. No a od 1. decembra 1931 bolo obnovené používanie štandardných mesiacov, týždeň, mal e, raz 6 dní, takže vznikli spoločné, voľné, každý 6., 12., 18., 24. a 30. deň v mesiaci bolo voľno a miesto tradičných názvov sa dní v týždni iba číslovali. 31. deň zostal mimo 6-denný cyklus a bol striedavo pracovný a voľný. No a v praxi bola nedelná tradícia veľmi silná pracujúci často nepracovali ani v oficiálny voľný deň, ani v nedeľu a v roku 1940 sa už nad tým mávlo rukou a obnovil sa ten klasický 7-dňový týždeň. No, skúsilo sa, nevyšlo to, išlo sa ďalej a dnes už je to všetko, dá sa povedať, že zladené s okolitým svetom, ale kto vie, niečom to mohlo mať aj svoje plusy a Zrejme asi je to niečo, čo už sa nevráti ani na iných miestach, aj keď pokusy boli zaviesť niečo na tento spôsob aj v rámci našich zemepisných šírok. Možno príde generácia, ktorá sa rozhodne všetko zase prekopať. No, my zmeníme v tejto chvíli žánre, hlavne interpreta, interpretku a zameriame sa na jedného z dnešných narodeninových oslávencov, pretože keď sa písal rok 1970, tak sa v meste Cheb narodila Ilona Čáková. A to bude práve postavička, ktorá nám bude spievať v nasledujúcich chvíľach. Amsterdam ako pesničku titulnú druhého albumu Ilony Čákovej z polovičky 90. rokov, keď spolupracovala s Romanom Šteflom po titule Cosmopolis, ktorý bol o dva roky starší a je o dva roky starší. Teda nasledovala táto záležitosť a postupne pribudli Pink, Modrý sen, Blízka i vzdálená, Tyrkis, Kruhy mé touhy, potom Ilona Čáková z 2008. Pořád jsem to já, to trvalo 10 rokov, než sa poslucháč priaznivec dočkal, no a pred 5 rokmi pribudlo k tomu aj dielo s názvom Jemne púl. No a my si samozrejme všetko dnes postihame ehm, vypočuť, ale snáď taký základný prierez by tu priestor dostať ehm, mohol. mohol Pôsobila samozrejme aj v kapele Laura a jej Tigři, potom došlo na tú úspešnú solovú cestu, niekde na začiatku aj dueto s ľudskou Bílou. Láska je láska, aj keď Lucie tam bola predsa len trošku dominantnejšia. Došla aj na muzikály Her, Kleopatra, Traja mušketíry. Stala sa aj porodkyňou v rámci českej verzie Superstar. No a okrem tých desiatich albumov má už teda aj dvoch synov, Danila a Dominika, a v roku 2023 absolvované aj spoločné turné so svojimi kolegyňami z muzikálu Kleopatra. E, s Monikou Absolonovou Varou Basikovou sa predháňali, ktorá je viac kráľovná, ale každý si vynáša tú svoju na ramenách a aj nejaké to tajomstvo a jedno ukryté tiež v nasledujúcej pesničke. Muzika c'est pas spolupráca s jedným z našich nedávnych hostí, Vladimírom Kočandrlem, ktorý sa podpísal pod textík tejto pesničky a nie len tejto. Na albume Blízká i vzdálená tam bolo viacero jeho prác aj na pesničke úvodnej, ktorou sa stalo Tornero. Ďalšia z cover verzií, prípadne aj pôvodné veci ako Zavři oči, když se červenám Celkovo sa tam teda zmestilo napokon 17 nahrávok, to už bol 5. album v poradí a mala za sebou celkom zaujímavú cestu, predsa len speváčkou chcela byť už ako malička, začala aj vystupovať s detským zborom, ktorý mal názov Motýlci. Učila sa hrať na gitaru, v školskom orchestri v Klášterci nad no Ohří hrala na bicie, v 85. sa zúčastnila prvej speváckej súťaže No a na okresnom kole mladej piesne v Litvínové s vlastnou pesničkou napokon zvíťazila. V 87. bola tou členkou kapely Laura a jej Tigři. V 92. potom bola v podstate na vlastnú žiadosť. Kapelu opustila a v rovnakom roku spoločne s gitaristom a skladateľom Martinom Kučajom vytvorila dvojicu Rituál, tam tá rodinná väzba u Martina je samozrejme prepojená cez maminu, ktorou je e, Marie Rotrová. No, v 93. vydala solový album spomínaný Cosmopolis a od 94. potom pod značkou vydavateľstva EMI vydala aj 7 ďalších solových e, titulov a výberovku. V 95. to bolo aj soundtrack k filmu Filipa Renča Válka Barev, pesnička Tak pardon a o rok neskôr prijala ponuku stať sa predskokankou na pražskom koncerte legendy menom Tina Turner. V tom istom roku vstúpila aj do muzikálových vôd, hlavne cez hair, čiže vlasy. A v obnovenej ankete popularity Český Slávik získala striebornú priečku. Tam to bolo trošku problematické získať iné miesto vyššie, lebo tam začala tróniť e, Lucie Bílá, ale v každom prípade si odnášala nejaké tie ocenenia. V 2002 sa potom vrhla na úlohu Kleopatry v rovnomennom muzikáli Michala Davida a vyšiel album Kruhy mé touhy a opäť začala spolupracovať aj s kapelou Laura a jej Tigři, ale to bolo v čase, keď už mala medzi hitovkami aj nasledujúcu pesničku, pretože tu bol tiež album s názvom Tyrkis a titul s názvom Natalie. čerstvejšieho obdobia, čo tiež púta pozornosť v prípade Ilony Čákovej. Rekapitulovala už aj pri 40 koncertom v odsvetenom pražskom kostole svätého Michala, čo je vlastne protiklad e, vysvet, vysvieteného, tak? <laughs> Lebo vysvietený môže byť aj ten, aj ten. E, takže takýmto spôsobom sa tiež mala možnosť e, zviditeľňovať tiež vo voľbách do poslaneckej snemovne v 2021 bola z pozície nestraníka líderkou strany Voľný blok v Juhomoravskom kraji. Strana ale získala len necelých 1,5% hlasov a jej kandidáti tak teda vo voľbách neúspeli. No ale celkom zaujímavým spôsobom e, sa o nej rozprávalo aj pokiaľ išlo o COVID, keď e, sa nechala počuť a je tu taky citát, nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře Billa Gatese a e, zdravotnické organizace a za druhé, do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní a také, že e, vakcíny na současnou pandemii svět nespasí. Spoustě lidem už došlo, o co tady kráčí je to biznis století. A nebolo to len o týchto slovách, bolo to aj o pesničke, ktorá v tom čase, dá sa povedať, že celkom zarezonovala a nebola to jediná spolupráca s Romanom Horkým a skupinou Kamelot, pretože s ním už mala nejakú tú skúsenosť vďaka pesničkám typu Slip, respektíve Vyznání, ktoré sa objavilo aj na albume Babí léto, no a ako ďalší single neskôr v tom 2020 bol ponúknutý tiež titul s názvom V dlouhém zatmění. Někdo tahá naše provazy Není to jen stoletý stát hlavou mi letí temné dotazy. Kdo pohnul světem tentokrát? Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál. Ďábel si lehce kořist uloví, na úkor těch, co obelhal. Sejmi strach a pásku, než národ do promění. Než ztratí smrti grafy lásku, zatmění. Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá. Každý je vězeň s koulí u nohy, lockdown čáry zavírá. Dokáže vodu, pije víno teď. Jedáš se v roušce, ukrývá. Na konci tunelu je nová zeď. V zemi, kde nikdo nespívá. než národ v stádo promění. počúvali sme aj v štyroch nahrávkach dnešného oslávenca, pologuľatého, aj keď opäť štihlejšieho ako v predchádzajúcom období, lebo takéto články sa vám aktuálne viac dostanú do pozornosti, než to, čo konkrétne ten, ktorý človek e, vykonáva čím by mohol byť zaujímavý, ale línia, línia, línia do koliečka, tak si povedzme, že dnešok patrí objavu roka za 1993. Taká cena Grammy sa jej vtedy ocitla v rukách, než sa to zmenilo na toho Andela. Trojnásobná strieborná slávica ešte v rokoch 1996 až 8 v tom 99. bola bronzovou v kategórii speváčka, čo sa týka Českého Slávika. No a cenu Grammy si ešte odniesla domov aj za rok 1996 pokiaľ išlo o kategóriu Stredný prúd Ilona Čáková, ale pre mnohých, napriek tomu, že bola len druhou v poradí, zostala kráľovnou, ktorou sa aj túžila stať a aj sa s ňou, aj sa ňou teda vďaka muzikálu Kleopatra stala, tak si ju pripomenieme aj v tejto nahrávke z titulu, ktorý mal pod palcom predovšetkým teda Michal David. prvou kráľovnou, teda Ilona Čáková. V kalendári ale ešte máme aj iné mená, okrem nej a Jiřího Suchého. Tiež Ivan Sekira, ktorý bol svojho času skladateľom a um, gitaristom, aj spevákom, režisérom a scenáristom. Ročník 1952 zomrel tesne pred 60 v 2012 30. júna. Čo tu po ňom zostalo, sú nejaké tie pesničky, hlavne teda asi Zahrada ticha, ktorú je možné si spojiť e, s Pavlom Rotom, takého 70 sme si už mali možnosť pripomenúť. No a mm, je tu ešte aj Dušan Pálka, ktorý zase sa stal výrazným, čo sa týka slovenskej populárnej pesničky a evergreenov, pretože skladba typu Prečo sa máme rozísť, keď je nám súdené a tak ďalej a tak ďalej. To si myslím, že mnohí zaregistrovali alebo titul So slzami v očiach nevidieť jasne svet aj pod nimi podpísaný pod týmito slovíčkami a hudbou Dušan Pálka ročník 1909 jeho životný príbeh trval podstatne dlhšie až do 98. roku no ale aj svetová scéna sa má čím popíšiť. E, Mariška Verešová, rodáčka z Hágu, ročník 1947, bola speváčkou kapely Shocking Blue. Jej ocino bol maďarským huslistom. No a táto roková formácia vznikla práve v Hágu v 67., keď mala 20. Úspech im priniesla hlavne pesnička Winas, ktorá sa vo februári 1970 dostala až na prvé miesto americkej hitparády. Vydali 6 albumov, rozišli sa v 74. No a Mariška tam zomrela 2. decembra 2006 na rakovinu, mala 59 rokov. Kapela e, sa teda zviditeľnila tou pesničkou, ktorú neskôr v celkom zaujímavej verzii ponúkla aj skupina Banana Rama v 86. ale môžeme si to spojiť ešte s jednou osobou, na ktorú dnes priestor bude, ale až v tom záverečnom bloku, lebo aj ona má svoju podobu tejto pesničky. Eva Kostolániová, tu myslím teraz. Takže mohli by sme sa aj tam obzrieť, ale v tejto chvíli to bude iná téma, ktorá bude na pretrase, ale až potom, čo si zase prejdeme ďalšie udalosti 20. storočia, lebo sme ich ešte extra veľa nespomenuli a je ešte sa začím obzerať, keď eh, Napríklad hm, v roku 1939 po jednom mesiaci tvrdých bojov zvíťazil Wehrmacht v prvej bitke o Varšavu a násilne vstúpil do poľského hlavného mesta. V Bratislave o rok neskôr vznikla Vysoká škola obchodná, dnes by to mala byť ekonomická univerzita. V roku 1942 došlo k fúzii hneď piatich regionálnych spoločností a vznikli slovenské elektrárne, účastinná spoločnosť Bratislava. Táto spoločnosť zabezpečovala 50% výroby elektrickej energie na Slovensku. Udalosť sa teda pripomína aj ako Deň energetikov, aby toho nebolo málo. V Norimbergu sa v roku 1946 skončil proces s 22 hlavnými nemeckými nacistickými vojnovými zločincami. To bol ten norimberský proces, z ktorého 12 odsúdili na trest smrti. Tiež sa začala o dva roky neskôr v 1948 pravidelná prevádzka tlačiarne v Levoči, ktorá niesla názov Slovenská slepecká tlač položili tak základy pre tlač učebníc, kníh a časopisov pre nevidiacich. Nástupníckou spoločnosťou sa stala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Rok 1949 vodca čínskych komunistov Mao Tse-tung vyhlásil na masovom ľudovom zhromaždení v Pekingu Čínsku ľudovú republiku. Tam, keď dochádza k zhromaždeniu, tak je to zvyčajne veľmi masové majú z čoho vyťahovať. Pokiaľ ide o rok 1956, tak začal vychádzať Bratislavský večerník vo vydavateľstve Práca. V 58. americký kongres odsúhlasil zákon, ktorým vznikol Národný úrad pre letectvo a vesmír, v skratke známy ako NASA. Japonský cisár Hirohito v roku 1964 oficiálne sprístupnil pre verejnosť prvú jazdu expresného vlaku Shikanzen medzi Tokiom a Osakou. Išlo svojho času o najrýchlejšiu a najmodernejšiu železničnú trať na svete. V roku 1967 vzniklo armádne stredisko Dukla Banská Bystrica, dnes vojenské športové centrum. Ehm, otvorenie výstavby diálnice D2 z Brna do Bratislavy, to sa spája s rokom 1974. V 82. bol do funkcie spolkového kancelária, kancelára Spolkovej republiky Nemecko zvolený Helmut Kohl. Vo funkcii bol 16 eh, rokov. V roku 1992 ústava Slovenskej republiky nadobudla účinnosť Slovenská národná rada ju schválila 1. septembra 92 a 3. septembra ju slávnostne podpísali vtedajší predseda Slovenskej národnej rady Ivan Gašparovič a vtedajší predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar. Pred 30 rokmi trestná porota amerického federálneho súdu v New Yorku vyhlásila egyptského duchovného šejka Omara Abdela Rahmana a jeho deviatich komplicov za vinných z protištátneho sprisáhania s cieľom vyhodiť do vzduchu budovu Organizácie spojených národov, zabiť egyptského prezidenta a spôsobiť explózie vo frekventovaných dialničných tuneloch v New Yorku. No a v roku 1996 bola spustená prvá medzinárodná televízna stanica o zvieratách Animal Planet pod vedením spoločnosti Discovery Communications a BBC. Takže to by mohli byť snáď udalosti, ktoré trošku vyčnievajú nad tým všetkým, čo sa prihodilo práve 1. októbra. No a teraz sa trošku pobicyklujeme, že tu máme ten deň e, cyklistiky, 1. október a asi s tým do kontaktu prišiel každý. Môže byť, že sa niekto nikdy nebicykloval, ale musí mu byť smutno na tom svete, a snáď ho potešia teda aspoň pesničky, ktoré to tu budú spestrovať o bicykloch. Tá úvodná, pôjdeme chronologicky viac do minulosti. Najmladšou z týchto nahrávok je aprílovka spred 40 rokov. Daniel Dobiaš, Ivo Fischer spojili sily ako autory. Prvý napísal muziku, druhý text a naspievali to páni zo skupiny Rangers, respektíve plavci v tom čase aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Zazvoní nám prvý bicykel. Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty prize sportovní, co zvládne kopec i sráz. Jedu si po kraji, dívky mi mávají z oken i okrajů cest. Někdy se s některou ostatní poperou, když nevím, kterou dřív svést. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci tam sám se zastavím stačí šlápnout na pedál a hned jsem o kousek dál. Bicykl povznáší duši, nekazíš moudem ovzduší. Tak můžu říct, a není to hec, lidi to, to je famózní věc. Lidi kolo, to je famózní věc. Jedu si po kraji, ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp. Bicykl je zdrojem zábavy, kde si tam sám se zastaví. Pak stačí šlápnout na pedál a hned sem o kousek dál. Bicykl povznáší na duši, nekazí šmoudem ovzduší. Tak můžu říct a není to hec, Lidi kolonu, to je famózní věc. Lidi kolonu, to je famózní věc. Bicykl je zdrojem zábavy. Kde chci, tam sám se zastaví. Pak stačí šlápnout na pedál a hned jsem o kousek dál. Bicykl poznáší na duši, nekazí šmourem ovzduší. Tak můžu říct, a není to hec, lidi kolom, to je famózní věc. Lidi kolom, to je famózní věc lidi kolo, to je famózní věc. Áno, tí, ktorí s tým majú svoju skúsenosť, si môžu snáď len pochváľovať dopravný prostriedok s dvomi za sebou, zvyčajne teda umiestnenými kolesami, ak to nie sú osmičky medzičasom, pripevnené na rám, poháňané je to pedálmi, Prvýkrát bol predstavený v 19. storočí v Európe a dá sa povedať, že sa celkom rýchlo rozchytal ako výrobok. V mnohých regiónoch je to aj základný dopravný prostriedok. A inak je to potom obľúbená forma relaxu, športového vyžitia. Aj sa na to zvykne pretekať. Nie je jednoduché určiť vynálezcu bicykla. Najstarším predchodcom bol velocipéd, predstavoval aj viacero rôznych typov dopravných prostriedkov na ľudský pohon. Jeden z nich bol taký skútrovitý, také odrážadlo, ktoré vytvoril nemecký barón Karl von Dreis. Datuje sa to niekde do roku 1790. No a Dandy Horse bol dlho uvádzaný ako najstarší bicykel. Najpravdepodobnejším vynálezcom je teda práve nemecký barón, ktorý jazdil na svojom stroji z roku 1816 bol poháňaný odrážaním sa jazdcových nôh od zeme. Dnes tak vidíte skôr ešte malé deti, ktoré by nezvládli jazdu na dvoch kolesách, tak majú štyri. Tento vynález si dal patentovať e, pod názvom Drezína, no a niekoľko z nich ešte dodnes aj existuje. Niekde v Holandsku, aj škótsky kováč Kirkpatrick Macmillan sa delí s Fondrajsom o autorské zásluhy a to tým, že v roku 1840 pridal na bicykel pedálový mechanizmus. No a my sa teraz presunieme za druhým bicyklom, ktorý bol tiež žiadaným a to až tak, že si ho privlastňovali aj iní, o čom nám bude spievať v pesničke dvojice Jaroslav Filip a Milan Lasica Julius Satinský. Ono sa to potom objavilo na projekte s názvom S vetrom o preteky a, celkom to aj k tejto téme pasovalo, lebo zvyčajne je to s bicyklom s vetrom o preteky a pokiaľ tam ešte hore niečo je, tak je to aj o vetre do vlasov. si priateľ Fero, prisvojil môj bicykel. Nemám na to žiadnych svetkov, nikto pritom nevidel. Už sa vozí Fero s deťmi na tom mojom bicykli. Nebudem im kaziť radosť, keď si naň tak navykli se dokrúti pedálami, deti sedia na ráme. Všetci kričia z celej sily, bicykel si nedáme. Keď ideme s krčmi domov, podnapitý ako hrom. Vero sedí na bicykli a ja bežím popri ňom. Fero je však dobrý priateľ, prejavil svoj útlocit Vraj ma nechá kedy tedy na bicykli povoziť. Tak sa raz do týždňa vozím na tom peknom bicykli. Aj ma z toho bolia nohy, lebo si už odvykli tam na ňom celý šťastný ako by mi patril svet. Každú stredu od pol 8 do 3 čtvrte na 9. Potom ho len handrou pretriem a musím ho vrátiť, lebo by sa verno so mnou prestal kamáť. No, môžete aj o kamaráta prísť kvôli bicyklu. No, poďme sa pozrieť na to, čo sa s ním podarilo už svojho času aj e, vytvoriť, koľko rekordov, ehm, pretože aj po tejto stránke tí, ktorí vlastnia bicykle, sa snažia to posúvať e, dopredu, tak e, taká najdlhšia vzdialenosť prejdená za jeden rok, to sa spája so rokom 1939 tiež, keď sa podarilo prekonať vzdialenosť 120 805 km. Tento rekord bol neprekonaný, kým americký jazdec Kurt Sirvogel v roku 2016 to všetko nepokorilo takmer 2000 km. prešiel za rok 122 473 km, no a na jeho smolu zo Severnej Karolíny e, bol pozorovaný a našiel sa niekto, kto sa inšpiroval 5 mesiacov po vytvorení tohto rekordu e, prišla ďalšia postavička s bicyklom a za pár mesiacov to bol ženský rekord bol prekonaný aj ten mužský 139 326 kilometrov za 365 dní, to je približne 382 km za deň. To asi naozaj niekto, kto chodí bežne do práce, nemá šancu prekonať. Najdlhšia vzdialenosť prejdená na bicykli za 24 hodín. To sa spája s dĺžkou 941 km 873 metrov. Ak ste to prekonali, tak klopte na dvere tých, ktorí zapisujú všetko do Guinnessovej knihy rekordov. No, najdlhšia jazda na zadnom kolese, aj, <laughs> aj toto sa už e, riešilo. No a 11 hodín takto ísť, to je tiež niečo, čo si málo kto dokáže predstaviť. Je to možno krátka doba, a tak e, bol tu aj e, človek, ktorému to trvalo 74 dní. Bez spánku sa to ťažko dá prežiť. Mal 4 samostatné defekty. E, zaujímavé je, že jeden z nich bol na prednom kolese. Ťažko si predstaviť, ako <laughs> mohol jazdec na zadnom kolese dostať defekt na prednom. Ale zrejme sa to dá. No, a keď už teda um, hovoríme o rekordoch, tak aj po schodoch sa zvykne chodiť. A tí, ktorí chodia neradi po schodoch čo je len pešo, tak si môžu tiež krútiť hlavou. E, našiel sa spôsob, ako výjsť e, z poschodia na poschodie bez použitia výťahu. Bol použitý bicykel, No a um, tých 2754 schodov sa podarilo zdolať za hodinu a 22 minút práve na bicykli. Takže je možné, že niekoho stretnete minimálne trénovať, no ale my v tejto chvíli stretneme ďalšieho cyklistu, vášnivého cyklistu e, z roku 1970-71, textárom už dnes spomínaný Zdeněk Rytíř, No a interpretom bude Vašek Neckář, ktorý v tomto prípade spolupracoval aj s Petrom Habkom, ten mu to všetko zhudobnil. No a takto vznikol Velocipéd. Máme tmavé sklepy v domě a to temno lákalo mě, když mé oči přivyknout mě. Vidím, v koutě stojí skromně nádherný velocipéd. Vzal jsem jej na světlo denní, zjistím, že mu pranic není. A rozjedu se bez prodlení, bez hluku a bez troubení, já a můj velocipéd. Mám šlapohyb z roku nula, jeho sláva nosí kesti a on nyní se mnou jezdí závratnou rychlostí svou. Velocité je víc přítel než pouhý stroj, pokaždé, když cítí v mojí mysli nepokoj. Jedeme na krásný výlet, vezmu si jen šál a dlouhý chléb. věcí, dej si aspoň jednou říci, zapomeň na město vřící, pohodu a klid nám střízí pouze můj velcipé. Prosím, posaď se na rám, pojedem až k modrým horám, o auta se málo starám, pomalu se světem courám já můj velcipé o době dostavníků, balonů a dvojplošníků můžem snít, v nich chtěl bych žít. Ty bys měla šaty na zem a já bych snad z kola rázem dolů slít, jen tě vidět Velocipéd je víc přítel než pouhý stroj, pokaždé, když cítí v naší mysli nepokoj. Pojedem na krásný výlet, vezmi si jen šál a dlouhý plán. vezmi si jen šál a dlouhý my sme trošku na výlete, ani len vďaka bicyklom, ale prechádzaniu sa históriou aktuálneho termínu, to znamená 1. oktobrového dňa. Ešte tu neboli spomenuté tie veci z ostatného obdobia, to znamená rokov 2000 až 2025, 4 no, také zaujímavosti vyskakujú. Tá prvá je v súvislosti s dnešným oslávencom menom Jiří Suchý, ktorý v roku 2002 pokrstil novootvorené divadlo Jonáš v Mešťanskej besede v Plzni. Pred 20 rokmi z kazašského kozmodromu Bajkonur odštartovala raketa s loďou Sojuz, na palube ktorej bol aj tretí vesmírny turista. Bol z Ameriky. Japonská meteorologická agentúra v roku 2007 spustila prvý výstražný systém pred zemetraseniami pre verejnosť na svete. No a v roku 2013 sa riešila Národná bločková lotéria. Prvým výťazom hlavnej výhry 10 000 eur sa stal spotrebiteľ, ktorý si zaregistroval bločik v hodnote 6,31 eur v supermarkete v Košickej meskej časti Šaca. Snáď to užil v zdraví a prípadne si ešte dodnes užíva, aj keď ako prišli, tak môžu aj rýchlo odísť. No a než odídeme my, tak ešte na nás čakajú pesničky Evy Kostolániovej, keďže tu budeme mať to smutné výročie 50. 3. októbra. Čo sa týka odchodu, mala necelých 33 rokov, ale čo nám tu zanechala, tak to sú pesničky, ktoré tiež patria do sorty neprespievateľných, aj keď siahajú po nich iní a dajú im aj niekedy celkom zaujímavú podobu, ale v tomto prípade originál je originál, aj keď niekedy samozrejme v úvodzovkách, pretože sa častokrát preberali pesničky a keď už tu teda bola spomenutá pesnička Winners, tak si ju poďme pripomenúť v tej slovenskej verzii v úvode tohto vstupu alebo tohto bloku pesničiek. O ten slovenský text s názvom Hej chlapče sa postaral Milan Lasica. 1970, to už mala Eva Kostolániová za sebou určité obdobie fungovania, pochádzala zo skromných pomerov, rodáčka z Trnavy. V 14 rokoch prišla potom s bratom tancovať do Sľuku, pôsobila 4 roky v tomto súbore slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve. No a v 57. tancovala aj v programe Goralská krčma, solo, choreografia sa páčila a tanečnica tiež. Potom bola aj speváčkou vojenského umeleckého súboru kapitána Nálepku a v 67. vystupovala ako solistka v Tatra Reví v Bratislave, kde dostala aj svoju prezývku Slovenská Twiggy. V 68. už vystupovala ako speváčka v tzv. slobodnom povolaní. Tu pohybovú hereckú spevácku prípravu zo Sľuku využila potom aj v speváckej kariére ktorú rozbiehala v skupine Ľuba Beláka od roku 1970 spievala v orchestri e, Braňa Hronca, tam sa v podstate vystriedala s Janou Belákovou no a Eva Máziková, Sally Selingová to boli ďalšie speváčky ktoré tam mali možnosť pôsobiť v 72. to bolo aj o skupine Modus, ale ona si vlastne následne založila vlastnú kapelu Hej, Mám pocit, že Janko Lehocký mi pomáhal aj v tomto v mm, tejto zostave, v tejto formácii, v tomto zoskupení, no a inak ju viedol druhý manžel Vykostolániovej Andrej Šebo. Neboli to len cover verzie, ktoré mala možnosť naspievať, nájdeme aj pôvodné tituly, tak ako tomu bude aj v prípade nasledujúcej skladby. Single je z roku 1971 Autormi Karol Elbert a Katarína Hudecová. Pesnička nesie názov Len ja dúfam. a zlatý čaj. Poštár ma hľadal za vízom, už na mňa nečakaj bolo po sviatku a nastal všedný deň. Celý svet stratil pozlátku questi lampi troppo čas obrátiť nemieni svoj nekonečný kruh. Dlhý deň strieda dlhá noc ale môj kalendár neráta týždne viac. čase reprízy aj celkom slušný čas na spánok, tak snáď ešte zvládneme spoločne niekoľko nahrávok. Eva Kostolániová samozrejme upútala aj tým prejavom, aj kreáciami tanečnými. Dalo sa na to pozerať a bolo čo počúvať. Zafarbený hlas tým spôsobom, aký tu nemal nikto a ani nikto už mať nebude. Aj repertoár, v ktorom dominovali lirické, melodické pesničky, si pritiahol pozornosť poslucháčov, či už to bola Bábika pod so mnou, Keď si sám, dueta s Michalom Dočolomanským, ale aj s ďalšími interpretmi Ivanom Krajičkom, Petrom Vaškom, Karolom Duchoňom. No a umelecky pozoruhodnou bola aj LP platňa z roku 1973 spolupráca s viacerými autormi, textármi Igor Bázlik, Boris Dropa, Ivan Horvát, Tomáš Janovic, Kamil Peteraj, Milan Lasica spomínaný a spolupráca aj s Československým rozhlasom a televíziou. Len v rozhlase vzniklo približne 140 nárávok. a už je tu aj niekoľko výberoviek. V rámci televízie účinkovala v muzikáli Mamzel Nituš, kde si zahrala teda dvojúlohu Predstavila sa aj v hudobnej komédii s Ivanom Krajíčkom Buď fit a v 74. zaujala aj ako princezná v rozprávke Podkovičky za korunu, respektíve v groteske Keď si sám, tá je z roku 1975, žial teda z toho jej posledného. Nasledujúca nahrávka, tá nám Evu Kostolániovú pripomenie ako účastničku Zlatej ruže v Detve v roku 1972 autormi Andrej Lieskovský a Tibor Grüner a stalo sa to jedným z jej najúspešnejších titulov, najobľúbenejších u poslucháčov. Až bude pokosená tráva. Až bude pokosená tráva. ruka v ruke s nivou cestou, pod nohami stráca sa nám zem. Stratili sa ulice a celé mesto, zostal iba chodník smerom sem. Prekročíme potichúčky bránu dúhy, v ňom porátaš leto kruhy. Ponáhej sa, čo ak skúsi niekto druhý, naše tiché miesto nájsť. yeah. sa kde kdo pýta, ja si vtedy vymyslím, čo chcem. V tejto veci som tak trochu zanovitá, kto má vidieť, či chodíme sem. Nie je to kraj sveta, kam nás nesú Kostolaniová a Linha Singers, český vokálny hudobný súbor založený Jiřím Linhom v 63. ešte ako vokálny súbor Jiřího Linhu. Vokálne interpretoval aj instrumentálne diela významných autorov a obecne známych skladieb. No a Eva Kostolániova teda v hlavnej úlohe ako interpretka toho základu a ona si zaspievala aj s inými telesami, takýmito vokálnymi alebo speváčkami, ktoré ju sprevádzali pri vystúpeniach a nosila si domov aj ocenenia, cenu sympatí za pesničku Farebný sen z Bratislavskej líry v 72., kde skončila aj Strieborna e, vďaka duetu Zmysel nemých slov s Ľubošom Novotným e, strieborná bratislavská Líra jej spočinula v rukách e, napríklad za pesničku Chvála humoru s Karolom Duchoňom. Štvrtá cena to bola mm, súťaž e, v Írsku za pieseň Tečie voda. No a v 74. bola bronzová aj na líre za titul Dobrý, Dobré ráno želám autorskej dvojice Ali Brezovský Alexander Karšaj a Ali Brezovský je podpísaný aj pod melódiou, ktorá bude znieť o chvíľočku takže niečo také pôvodné by sme si mohli e, pripomenúť z jej strany, ale aby sme postihali všetko, tak si ešte prebehneme aj to, čo máme dnes v kalendári, lebo do hudobných vôd nás môže ťahať aj rodák z Vrútok, hudobný skladateľ František Kováčik Podmagurský, ročník 1902, tiež zomrel v 75. trošku skôr, 2. marca. Stal sa autorom tanečnej hudby a operiet, asi najúspešnejšou vykrásne Tatry malebné. Takže to si tiež s dnešným kalendárom môžeme spojiť. Takým tým ročníkom najvzdialenejším je 1886. ktorý sa v Plzni narodil, už opäť možno Plzeň spomenúť, český filmový a divadelný herec František Kovařík, ktorý stvárnil viacero postav, ale pre mnohých bude určite najznámejšou úloha profesora češtiny Hrbolka v komédii Marečku podejte mi pero aj s tým jeho nezabudnutelným nepotešil ste mne ani ja vás nepoteším tak to je práve tiež jeden z tých, ktorí si v tento deň pripomínali svoje narodeniny Charlie Booth ročník 1903, rodák z Melbourne to bol austrálsky atlét, ktorý sa venoval špr šprinterským vzdialenostiam, ale e, asi najviac sa na neho spomína e, vďaka atletickým blokom, lebo je považovaný za ich otca. Na pretekoch, kde ich poprvýkrát použil, ho ale diskvalifikovali. Neskôr túto šprinterskú pomôcku atleti prijali a začala sa používať po celom svete a používa sa samozrejme e, dodnes. Bonnie Parkerová tá bola ročníkom 1910 e, po boku Clyda Berowa sa stala známou e, v pozícii zločinca predsa len boli vodcemi skupiny známi ako Bonnie a Clyde precestovali centrálnu časť Spojených štátov počas americkej svet, aj svetovej krízy no a americkou tlačou a čitateľskou verejnosťou boli uvedení v ére nazvanej éra verejného nepriateľstva ktorá bola medzi rokmi 1931 a 1934, aj keď sú známe hlavne bankové lúpeže, preferovali skôr lúpežné prepadnutia malých obchodov alebo vidieckých čerpacích staníc, no a verí sa, že ich skupina zabila najmenej 9 policajtov a spáchala niekoľko vražd civilistov. Potom boli prepadnutí a zabití strážnikmi v Louisiane v máji roku 1934. Walter Mathau ročník 1920, to bol americký filmový herec. Môže byť, že mm, medzi hviezdné mm, roky až tie 60. minulého storočia, e, keď vďaka režisorovi e, Billim Wilderovi úspešne vytvoril komickú dvojicu s Jackom Lemonom. Václav Ježek, narodený vo zvolenie, v roku 1923 bol futbalovým trénerom, aj hráčom predtým, ale najvýraznejšie sa zviditeľnil vďaka titulu majstrov Európy v 76. v Belehrade, kde s Jozefom Venglošom viedli československý tým a doviedli ho na absolútny vrchol. Jimmy Carter, to bol 39. americký prezident, dnes je to 101 rokov od narodenia Filip Noire, francúzsky herec, ten sa narodil v roku 1930. Ukradli torzo Jupitera, Stará puška, Sudca vrah, Nežné kura, Veľká žranica. To sú tituly, v ktorých sa mal možnosť tiež zviditeľniť. No, potom tu ešte máme, koho že to je tu. No, v podstate by sme to mohli už pri tomto mene aj pozastaviť. Ešte samozrejme Eva Kostolániová v dvoch pesničkách. No a keď už je to aj o spomínaných duetoch, alebo bolo chvíľočku, tak by sme sa mohli pristaviť aj pri e, spolupráci e, s Michalom Dočolomanským, lebo tam toho vzniklo nie, nie, niekoľko. E, hlavne teda pesničky typu Smoliar, potom Hala, Hala, Halo tam, ale aj nahrávka, ktorá nám to tu bude reprezentovať s názvom Pozri, mám už svoje roky. Pozri, mám už svoje roky. Pozri sa, mám už svoje roky a zdá sa mi, že nastal čas vyplávať s vodou zo zátoky a tak sa vlnám na pospas. Pozri sa, máš už svoje roky sem tam ti svieti si výraz, už je čas myslieť na úroky celej knižky mojich krás. Každý muž má v sebe určalo ženie. už som na dne. A tebe je to zrejme fuk. Mm-hmm. Iste si myslíš, že rád padnem do podpalubia tvojich rúk. Pozri sa, drahý, už si na dne. Už nie si prúžný ako luk. <laughs> A časti dávame nám za klobúk. Každý už má v sebe autori hneď traja, skladateľ Ali Brezovský pod textom Jan Štraser a Tomáš Janovic podpísaný, no a za spevackým mikrofónom Michal Dočolomanský a Eva Kostolániová, na ktorú spomíname pri úvodzovkách príležitosti, aj keď by sme si ju radi e, odpustili 50. výročie jej odchodu 3. október a rok 1975 ale odchádzajúcich tu máme aj v rámci 1. októbra pred 60 rokmi to bol slovenský herec a divadelný režisér Martin Holý. V roku 2008 zomrel ruský karikaturista Boris Jefimovič Jefimov. Známym sa stal svojimi karikatúrami Adolfa Hitlera. Jeho portréty ako teda Hitlera ako bláznivej komickej figurky, ktoré publikovali sovietské noviny počas druhej svetovej vojny, mali za cieľ podporiť bojovú morálku na fronte v roku 2013 zomrel talianský filmový herec eh, Giuliano Gemma. Známy sa stal ako Nikolas v séria, sérii filmov o Angelike. Charles Aznavour, francúzsky šanzonier, spevák, pesničkár, textár, herec, diplomat, podnikateľ. Hral vo viac ako 60 filmoch, zložil cez tisíc pesničiek a predal viac ako 100 miliónov hudobných nosičov. On ich nepredával, jemu sa predali, teda po obchodoch logicky. Zomrel v roku 2018. Karel Gott nás opustil o rok neskôr v 2019. No a podobný prípad a dokonca ešte kratší životný príbeh. Ten tu máme aj čo sa týka roku 2023, keď v Ostrave zomrela slovenská speváčka alebo sopranistka slovenského pôvodu a absolútna víťazka talentmánie, žijúca už v Ostrave, Patricia Janečková bola ročníkom 1998, takže mala len 25 rokov. A bolo to úžasné stvorenie už len z toho, čo sa dá dohľadať. Žiaľ, podobne ako Eva Kostolániová nemala tú čiaru života dlhšiu, ale tiež tu zostali krásne emócie z jednotlivých skladieb, ktoré mala možnosť naspievať, podobne teda ako Eva Kostolániová, ktorá nám urobí bodku za dnešnou Petrolejkou, asi pesničkou, ktorá sa tu aj v tejto chvíli očakáva. No a vy vedzte, že sami nemusíte zostať, v našej spoločnosti vám ponúkneme aj ďalšie programy a aj ten nasledujúci, ktorý dostane priestor už po pesničke s názvom keď si sám zatiaľ pekný oktobrový čas z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak.